Verder het die woord van die Heere tot mij gekom en gesê, Mensekind, sê aan die vorst van Tyrus, so spreek die Heere Heere, omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het, Ek is een God, ek bewoon een goede woning in die hart van die see, terwijl jij toch een mens is en geen God nie, en jou hart gemaakt het soos die hart van een God, Kijk, jij is wijzer als Daniel, alles wat verborgen is, is voor jou niet te duister niet. Dier je wijsheid en dier je verstand het jy vir jou rijkdom verkry, ja, jy het goud en zilver in jou skipkamers verwerf, dier die grootheid van je wijsheid en jou koophandel het jy jou rijkdom vermeerder, en jou hart het hoogmoedig geword dier jou rijkdom, daarom, so sê die Heere Heere, omdat jy jou hart gemaakt het soos die hart van een God, daarom, kijk, ik breng vreemdes oor jou, die geweldigste nasies, en hulle sal hul swaarde trek teen die skoonheid wat jou wijsheid verwerf het, en jou glans ontheilig. In die kuil sal hulle jou laat neerdal, en jy sal in die hart van die see die bittere dood sterwe van een wat verslaan is. Zal je werkelijk zeggen, in die aangezicht van om wat jou doet maak, ik is een God, terwijl je toch een mens is in die hand van hulle wat jou dierboer, en geen God niet. Je zal die doet van onbesnedenis sterven, die die hand van vreemd is, want ik het dit gezegd spreek die Heere, Heere. Verder het die woord van die Heere tot mij gekomen en gesê, Mense kind, hef een klaaglied aan oor die koning van Tyrus, en sê vir hom, so spreek die Heere, Heere, jy was die seering van evenredigheid, vol wijsheid en volmaak en skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karnoel, topas en jaspis, chrysoliet, onyx, sadenix, Safir, karbonkel en smerag, en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou, op die dag toe jy geskapen is, is hulle berei. Jy was ek jy, rip met uitgespreide vlerke wat beskut, en ek het jou gestel op een heilige berg, God was jij, jij het gewandeld tussen vierige gesteentes. Jy was volkomen in jou weer van die dag af dat jy geskapen is, totdat daar ongerechtigheid in jou gevind is. Weens de grootheid van jou koophandel het hulle jou binnenste met geweld geval, en jy het gesondig, daarom het ik jou als onheilige van die goede berg afgedreven, en ik het jou tussen die vierige gesteentes uitvernietig, oor jy, rip wat beskuit. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou schoonheid, jy het jou wijsheid verderwe weens jou glans. Ik het jou op die grond gewerp, ik het jou oorgegeef voor die aangezicht van konings, dat hulle op jou neer kan zien. Weens die menigte van jou ongerechtighede, dier die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme onteilig. Daarom het ek een vier uit jou binnenste laat uitgaan, dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaakt op die aarde voor die oe van allemaal wat jou gezien het. Al jou bekennis onder die volke is ontsteld oor jou, jy het de verskrikking geword en zal daar niet meer wees tot in eeuwigheid nie. Verder het die woord van die Heere tot mij gekom en gesê, mense kind, rig jou aangezicht in Sidon en profiteer ten om en sê, so spreek die Heere Heere, kyk, ek het dit teen jou, we Sidon, en ek sal my verheerlik in jou midde, en hulle sal weet dat ek die Heere is als ek in om strafgerichte voltrek en my in om as die heilige laat ken. En ek sal die pes in om stier en bloed op sy straten, en die gewonde sal in om val deel die swaard wat teen om is van alle kanten, en hulle sal weet dat ek die Heere is en daar sal vir die huis van Israël geen stikdoring en smartelike distel meer wees onder almal wat rondom hulle is nie, wat hulle verraag, en hulle sal weet dat ek die Heere Heere is. So sê die Heere Heere, as ek die huis van Israël versamel uit die volke onder wie hulle verstrooi is, en ek my en hulle as die heilige laat ken voor die oor van die nasies, dan zal hulle in een land woon wat ik aan mijn knecht Jacob gegeven het en hulle sal daar in veilig woon en huise bou en wingerde plant, ja, hulle sal veilig woon as ek strafgerigte voltrek teen allemaal wat hulle van alle kanten verag, en hulle sal weet dat ek die Heere hulle God is.